Dzieci są nieposłuszne. Dzieci są nieposłuszne. Prichádza taki ciężki czas. Przychodzi taki trudny moment. A dawa si żena otázku, ma to wszystko wyznać. I ta żona daje sobie pytanie, czy to wszystko ma sens? Cały ten zapas żywota. cała ta walka w życiu. Ten, to wczesne stawanie. To wcześniej wstawanie. Celodzienny zapas. Walka cały dzień. A potem w nocy líhanie. A potem późno w nocy. Ma to wszystko význam? Czy to wszystko ma sens? Keď muž ma nemiluje, Kiedy mój mąż mnie nie kocha, neváži si ma, nie docenia mnie, moje deti ma neposlúchajú moje dzieci nie posłuchają mnie a robia mi bol- bolesti a trápenia. i sprawują problemy A mi. potom príde Satan a potem przyjdzie szatan a povie skoč dolu. i mówi, rzuć się w dół. Anieli ťa pozbierajú Aniołowie jakoś tam pozbierają ciebie a zanesú ťa do Božej i slávy. zaniosą cię do Bożej chwały. Wiecie, koliko ludzi ma w tą pokusie? Czy, wiele, czy wiecie, ile ludzi przeżywa taką pokusę? Są pastierom. Jestem